U našem druženju, ako Bog da mi ćemo nastaviti govoriti na temu koju smo već tri puta obrađivali, a radi se o komentaru knjige o imanu od imama fekiha, mučtehida, imama hafiza haditha, kako kaže imam Zehebi Ebu Obejda, Qasima ibn Salama, al Bagdadija, da mu se Allah subhanu wa ta'ala smiluje, gdje smo došli do toga da spominje imam Ebu Ubejd rahmetullahi alejh da po pitanju mesele imama imamo unutar ehli sunnata wal džema <clears throat> među učenjacima razilaženje po ovom pitanju na dva mišljenja gdje naravno je ispravno mišljenje na kojem su bili većina učenjaka od ehli sunnata wal džema jeste da je iman u srcu zatim na jeziku i u dijelima dokaz iz Kur'ana jer moramo slijediti riječ Allah subhanahu wa ta'ala fe in tenaza'tum fi še'in farudduhu ila Allahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal jevmi l'akhir velike khayrun wa ahsanu ta'vila gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže ako se u nečemu raziđete onda se obratite Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam Ako u istinu vjerujete u Allaha i sudnji dan, obratimo pažnju, gdje je obaveza vjernicima kada se raziđe, raziđu u nečemu, po bilo kojem pitanju, da se vrate, da vide šta kaže Allah, šta kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam. Ali problem nastaje kada dođu muslimani u situaciju braću i sestre, gdje jedni i drugi uzimaju dokaze iz Kur'ana i tvrde da slijede Sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tu nastaje problem. Tu nastaje problem, braćo i sestre, gdje svako tvrdi da slijedi Kur'an i da uzima argumente i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jest. Zato postoji pravilo kod ehli sunneta wal džema'a. A to je فهم الكتاب والسنة بفق ما فهمه السلف الصالح razumijevanje Kur'ana i sunneta Allahovog poslanika shodno onako kako su prve generacije muslimana razumijevale Kur'an i sunnet. Jer ćeš naći dva čovjeka da se pozivaju na Kur'an i na sunnet i uzimaju možda čak isti kur'anski ajet ili hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam za argument i za dokaz. Pazite. I svako nagrče vodu na svoj mlin. I svako tvrdi da taj kuranski ajet podržava njegovo mišljenje. I da taj hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam podržava njegovo mišljenje. Zato mi kažemo, moramo se vratiti razumijevanju tog kuranskog ajeta tog dokaza i sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem da vidimo kako ga je razumio kako su ga razumijele prve generacije muslimana da vidimo kako su ga razumijeli ashabi Allahu poslanika da vidimo kako su ga shvatili tabiini etbau tabiini kako su ga shvatile prve generacije muslimana jer ne može se braćo i sestre uzimati Kur'an po svom nahođenju ne mogu se izokrećati vratovi tekstova Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallallahu na svoju stranu. To je to je bio princip kršćana. To je bio princip židova koji su izokrećali značenje Allahu vi subhanahu wa ta'ala riječi. Pazite. Juharrifun el kelima me vadi'ihi. Da su izokrećali Allahove ajete, Allahove riječi sa njihovi mjesta, To podrazumijeva izokrećanje na dva načina. Izokrećanje u izrazu, da su mijenjali, da su brisali, ali isto tako izokrećanje u značenju. I ovo drugo, izokrećanje u značenju može se desiti tekstu Kur'ana od strane sljedbenika Kur'ana. Može se desiti od strane muslimana da izokrenu značenje kur'anskog dokaza ili dokaza i sunneta Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato, braćo i sestre, moramo da vidimo kako su određeni dokazi i argumente svaćale prve generacije muslimana, jer vidite često puta skupine, džemati, dva džemata, dva različita svatanja islama, dva različita svatanja određenog pitanja u Allahu subhanu wa ta'ala vjeri i svako od te dvije skupine, svaka od te dvije skupine uzima argumente i tvrdi da slijedi Kur'an i da slijedi sunnet Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam a da istinu slijede, slijedi li bi razumijevanje Kur'ana, to je ono što je bitno. Jer mi se ne razilažimo, ne razilazimo braću i sestre po pitanju argumentacije nego se razilazimo po pitanju ono na što ta argumentacija upućuje. Da vidimo da li to zaista znači što ti tvrdiš, dragi moj brate koji si otišao u desnu ili lijevu stranu, koji si ostavio put Allahove subhanu wa ta'ala vjere sredine koju je opisao, kojom je opisao ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, da li se to slaže sa razumijevanjem prvih generacija muslimana ili se možda tvoje razumijevanje određenog pitanja u ovom kontekstu u kojem govorim, poduda, govorimo podudara sa svatanjem ljudi koji su pretjerivali i izlazili protiv muslimana Haridžija ili s druge strane popuštali i previše zaglavili po pitanju oslanjanja na Allahu subhanu wa ta'ala milost pa su ostavili dijela to jest murđije kada je u pitanju mesela imana. Zato kaže imam Ebu Ubejd, moramo se vratiti argumentu, moramo se vratiti slijedjenju onoga što je Allah subhanu wa ta'ala objavio, gdje nam je naredio u kuranskom ajetu da se vratimo Kur'anu i sunnetu, da se vratimo Allahu i poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, ali braćo, da razumijevamo tekstove Kur'ana, shodno razumijevanju prvih generacija muslimana. Pa kaže dalje wa inna radadna al-amr ila ma ibtaasa Allahu alayhi rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa anzala bihi kutuba kitaba. Kaže kad smo se mi onda vratili kad smo poslušali ovaj kuranski ajet koji nam uzvišni Allah subhanahu wa ta'ala objavio Pa kada smo se vratili Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i kada smo se vratili njegovoj knjizi فوجدناه قد جعل بدء الإيمان شها... بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم vidjeli smo braćo i sestre da je iman vjerovanje otpočeto sa šehadetom da čovjek izgovori šehadet la ilaha illallah muhammedu rasulullah sallallahu alaihi sellem vidjeli smo da je iman pogledajte, vraća se na korijen, na početak na prvi dan objavi prve dane Mekke vidjeli smo da je uzvišen Allah subhanu wa ta'ala iman stavio ove dvije riječi da čovjek kaže riječima la ilaha illallah da posvjedoči la ilaha illallah i da posvjedoči Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة عشر سنين أو بضع عشرة سنة يدعو إلى هذه الشهادة خاصة Pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem ostao u Mekki nakon što je postao poslanik 10 godina ili nekoliko godina nakon 10, što podrazumijeva broj od 13 do 19. To jest, misli je Ubejd na 13 godina Mekke, period Mekke, gdje je poslanik sallallahu alaihi ve sellem pozivao isključivo u šehadet. Obratite pažnju. Nema namaza, nema zekijata, nema hađa, nema džihada na Allahom subhanu wa ta'ala putu. Nema ništa samo Allahu poslani sallallahu alaihi sallam poziva ljude kulu la ilaha illallah recite la ilaha illallah obratite pažnju dolazi poslani sallallahu alaihi sallam amidži Ebu Talibu na samrtnoj postelji u ovom periodu, periodu Mekke i kaže mu ja am kul la ilaha illallah kelimetenu hađu leke biha inda Allahi al qiyame O Amidžo, reci la ilaha illallah. Poslanik s.a.v. ga poziva u iman. A šta je iman u ovom trenutku, obratite pažnju. Početak imana su riječi, potvrda riječima da čovjek prizna la ilaha illallah i ovaj iman u značenje imana riječima poziva poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoga amidžu Ebu Taliba o amidžu reci la ilaha illallah riječi koje ću ja uzeti kao argument da se zauzmem preko njih na sudnjem danu kod Allaha subhanahu wa ta'ala za tebe, da ti posvjedočim da si mu'min ako ih budeš izgovorio. Obratite pažnju. I poslanik s.a.v. čita period Mekke, ostaje, kako kaže Bubejn, pozivajući u šahadet, šahadet, potvrda riječima la ilaha illallah muhammedur rasulullah, wa lejsel imanul muftarid ala ibad jeume idhin siwaha. Kaže, ništa nije bilo obavezno od imana na robove u Mekki, osim, šta? Šehadet, riječima, iman riječima, potvrda riječima, obratite pažnju. فمن أجاب إليها كان مؤمنا لا يلزمه اسم في الدين غيره وليس يجب عليهم زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من شرائع الدين Ništa nije bila obaveza vjernicima u tom trenutku od vjere. mimo šehadeta, mimo riječi la ilaha illallah muhammadur Rasulullah. Nije bila obaveza zekat. Nije bila obaveza post. Ništa od propisa šerijatski vjerskih nije bila obaveza. Wa innama kana nas هذا التخفيف عن الناس يومئذ فما يرويه العلماء رحمة من wa rifqan bihim بهم kanu hadith حديث bil بالجاهلية wa jafaiha. Kaže Ebu Ubejd, zato što je ovo bila olakšica od strane Allaha subhanu wa ta'ala prema njegovim robovima. Kako kažu islamski učenjaci, iz milosti Allah subhanu wa ta'ala i sažaljenja prema njima nije im naredio druge obaveze mimo riječima da posvjedoče La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Jer su bili tada skoro ušli u islam. Blizak im je džahilijet, braćo i sestre. Pogledajte šta kaže evo Obeid. Jeste. Braćo, čovjek treba da se ukiseli. Treba čovjek da se očisti treba čovjek da izbaci iz sebe kufr i širk koji je nosio desetinama godina. Neki od ashaba su imali 30 godina, neki su imali 40, neki su doživjeli pozne godine. Pazite, u moru kufra i širka trebalo je to očistiti iz sebe, izbaciti. Zato, zbog te bliske veze sa džahilijetom, malo pomalo, malo, Allah subhanahu wa ta'ala je počeo da spušta propise. Jer kaže Abu Ubejd, وَلَوْ حَمَّلَهُمْ الْفَرَائِضُ كُلَّهَا مَا نَفَرَتْ مِنْهُ قُلُوبُهُمْ Jer da je Allah subhanahu wa ta'ala objavio sve od jedan put farzove na čovjeka, da je Allah subhanahu wa ta'ala natovario na ashabe Allahov poslanika sallallahu od jedan put sve farzove to bi otjeralo ljude od islama. To bi udaljilo njihova srca od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. La ilaha illallah. Pa braćo i sestre, zašto onda da čovjek bude toliko okrutan? Zašto čovjek koji je dojuče bio u moru i kufru, moru kufra i širka Allahu subhanahu wa ta'ala, ogrezao u griješenju preko noći, traži od ljudi sve.